yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya ra'ayi zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkaɓe hannu ba bashi su ne a afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗen shi. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a shirka muso juna saura a Mazambi da Angola da gini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sulula. saura kuma me ya rage malam haɗa kai a afirka wajen nikan sai an so juna an yi na'am sai han haɗa kai ya tsaya malam kan ƙauna ya tsayu baki shi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi ko a tsaya kan samu shi haɗa kai ne babban harsashi. adaka kai kenan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna haɗa kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye ya yi ta faɗan saurai kan an watse taron da da ya mace kurmu domin barai haɗa kai ba wai haɗa baki ba ai zambo ko ai cuta ba daula kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalaci shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci kyamar juna da yawan gore a abirka akwai su tsibi tari da kwafar zuci da yawan fahari da muke gasanmu da inkare a cikin haɗa kai su ne sharri Allah shi ne ya ni'imta afirka ƙasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka ‘ya'yanta ya za mu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar ‘yanci ra'ayin mu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da mu more afirka kasar ‘yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke cin ƙarfin adalci. da siya sannan na fakiranci ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a gane komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba ma masu siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba son kai ne ba ba mi kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wa da mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya bi yau aka layinta a ka na farko ‘ya'yanta dauloli idun na ƙasashenta. sannan haɗa kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko ofa gama ko sun dara Allah Allah Allah haɗa mu Afirka mu so zaman da ku da ya ƙare daiman da ku zan mu da zin dage su ga mun gare kan kaji faɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga kan sun tashi haɗa kan musu daɗa kishin shi komai kuwa yi su bace shi da waɗansu suke haɗa magwiwa afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu so juna da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka da faɗawa zabu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki Allah ya Allah ya Allah kanmu afirka mu so yuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga dauɗabawanki, bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ya tanki gagon sai ya ji yana haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah Allah da kanmu a firka mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mu. a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarɓa a afirka kaɗan mu kaɗan saba kowa da abin da ya zazzafa na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shi ba shiwa ya koni na ganta su ne farko suka yayanta da ta ɗau nauyin rike yayanta ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta riƙon kanta isiyobi ya tuntuni sarki ne sarkin nan ko shahararre ne shanin mulki gaige ne mai yin fara'a da mutane ne a a sa aboki ne mulkin da ya karba sai kwature da turawa sun tattare yanzu ba saura sun tsere sai daidai wanda ya tsatsare Allah ya taya su zaman tare gold ta samu sai murna a kasar da ake cewa gana kurke mulkin kuku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna sarari yawan sarka sun yaye a cikin himmar mista magaye dukkan jama'a kuma ya yaye turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye senegal kasa mai albarka su ma duka sun kwance sarka da jalof da walof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka barka cewar nishiyar mukutar dada mauritaniya yanzu ba abda yantattu ne ni na shaida sun ɗau mulkin kai ba zubda jini a ƙasar su abin guda. algeria yau da jikin goshi sun sarin jaye da faranshi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gaushi dandalla mu taru mu gaishe shi mu gusa mu ga mashal burji ba mai himma bai iya wargi ba ya san yanci tun ba yau ba tuni ya'ya ne sun ci gaba ga aiki da man sun sa ba. mu gusa mu ga daular libya horarru ne na italiya sarki mai kyakkyawar niyya komai aka ce mashi za shi iya domin kowa ba shi abin kunya mun bi zaton mu ziyarci masar ta ra'isu jama'al abdun nafir ya ɗau mulkin kai babu natir komai aka ce marasa shi idar da wuya ka ji an ce ya wahalar mu shige jirgi mu ga sudani sun ɗau mulki fanni fanni ibrahim mai aiki da sani mun sami abokai ihwani da aminci tun tsohon karni ta sahara za mu sai cari sun ɗau 'yancin su gwanin daɗi ba gairami abokai na nishaɗi tambal bai na bisa kan sirri mutumin kirki ba ya faɗi mu biya ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja sun kawo ijja don dore mutum ne mai daraja amani ni aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can sun ‘ya'yanta musa a yau su sabunta more mai san sa da zumunta ya mai gwada ba shi galabaita a da dubu jirgi